خب، بسم الله الرحمن الرحیم الباب السادس فی القصر باب در موضوع چی هست؟ قصر هست قصر در لغت به معنی حبس کردن است و اینجا معنی لغویشو نآورده در متن ولی خب کتب دیگه اینو دیگه توضیح میدن کتب لغت و جواهر البلاغه ابن میاره حور مقصورات فل خیام زنان زیبا چشمی که محبوسند در خیمه ها خب اما القصر تخصیص شیء بشیء بطریق مخصوص قصر یعنی اختصاص دادن چیزی به چیزی با طریقی خاص با طریقی مخصوص طریقه هاشو در آخر کتاب میاره در آخر بحث که چطور در زبان عرب قصر میکنند محصور میکنند پس قصر خاص دادن اختصاص دادن چیزی به چیزی دیگر با طریقه خاص مخصوص اقصاب القصر این اومد تعریف اصطلاحی قصر رو که امروز بحث ماست انجامش داد الان از زوایای مختلف به اعتبارهای متفاوت به جهتهای مختلف میاد تقسیم بندیش میکنه میاد چیکارش میکنه؟ ابتدا اقسام القصر به اعتبار الواقع. تقسیم بندی قصر از چه جهتی؟ بله به اعتبار واقعیت به اعتبار حقیقت وينقسم إلى و اضافی البته این اقسام القصر به اعتبار الواقع این من از کتب در کتب دیگه آورده مثل جواهر البلاغه و خود شروع همین کتاب دروس البلاغه یکی از شرحش این شرحی است که با خودمون هست شموس البراعه شرح قشنگ دیگه داره مال فادانی هست شرح ابن عثیمین برش داره آره شرح دیگه داره به اسم الهواشی النقیه شروع قشنگی داره ولی تقریبا همون جواهر البلاغه هست منتها این مختصر این اینجاست و اون مفصلتر هست از جهت تمرین و همه چیز پس و ينقسم الى حقیقی و اضافی و تقسیم می شود به حقیقی و اضافی از چه جهتی تقسیم میشه این تقسیم بندیش از چه جهته از جهت حال مخاطبه یا از جهت حقیقی بودن و یا غیر حقیقی بودن است این تقسیم بندیش از جهت واقع بودنش هست اما از جهت دو طرفش دوباره تقسیم, تقسیم بندی های دیگه ای داره از جهت این که حال مخاطب رو در نظر بگیره بازم تقسیم بندی های دیگه ای داره و ينقسم الى حقیقی و اضافی وتقسيم می شود قصر به قصر حقیقی و قصر اضافی فالحقيقي حقيقي كدام ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة حقيقي آن است که اختصاص دادن در آن بر اساس حقیقت و واقعیت است پس حقیقی آن است که اختصاص در آن بر اساس حقیقت و واقع هست نه نسبت دادنه نه نسبت به چیزی دیگر نه نسبت به چیزی دیگر لا به حسب الاضافت الى شیء آخر نه نسبت به چیزی دیگر نحو مانند لا کاتب فی المدینتی الا علی نویسندهی در شهر نیست جز علی چه زمان این مثال این قصر حقیقی هست زمانی که حقیقتا نویسنده دیگه هم در شهر وجود نداشته باشه زمانی که حقیقتا نویسنده دیگه در شهر وجود مثلا جواهر البلاغه این مثال آورده است لا اله الا الله لا اله الا الله خب اینجا قصر ما حقیقی است چون الهی جز الله اصلا وجود ندارد دیگه اونجا این قید نیاز نیست اذا لم یکن غیره من الكتاب. چه زمانی لا کاتب فی المدینه الا علی قصر حقیقی است زمانی که جز از علی در شهر کاتب دیگه وجود نداشته باشه پس قصر حقیقی این تقسیم بندی به جهت واقع وحقيقته بجهة چیه؟ والإضافي و تقسیم دیگهش نوع دیگهش اضافی هست ما كان الاختصاص نوع دیگهش إضافي هست ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين إضافي آن است که اختصاص, اختصاص در آن بر اساس چه باشد؟ نسبت به چیزی مشخص نسبت به چیزی مشخص والإضافي ما كان الاختصاص فيه بحسب الاضافتی إلى شيء معین آنست که اختصاص در این نوع قصر بر حسب نسبت دادن به چیزی معین باشد نسبت دادن به چیزی معین خودش واضح میشه با مثال نحو ما علی الا قائم مانند نیست علی مگر ایستاده نیست علی مگر ایستاده ای ان له صفت القیام لا صفت القعود یعنی صفت ایستادگی رو داره صفت نشستن رو نداره مثالی که بعضی از کتب هم این مثال بیارن لا مسافر الا خلیل الا خلیل بله اینو جز برای, برای اضافی مثال میارن یعنی نه که هیچ مسافر دیگه جز آقای خلیل وجود ندارد بس والإضافي ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين نحو ما علي إلا قائم أي إن له صفة القيام يعني علی صفه ایستادگی رو دارد لا صفه القعود نه صفت چی رو؟ نشستن رو وليس الغرض نفي جميع الصفات عنه هدف این نیست که تمام صفات رو از علی چکار بکنه موقعی که ما علي الا قائم منظوری نیست که تمام صفات رو از علی چکار کنه نافیه بکنه بلکه میخواد بگه ایساده از و نشسته نیست ما وليس الغرض نفي جميع الصفات عنه ما عدا صفة القيام و هدفی نیست که تمام صفات رو از علی سلب کند نفی کند جز صفت ایستادن رو متوجه شدید؟ صفات دیگه از جمله چی کاتب بودن فلان بودن فلان بودن ها صفات دیگه رو با این چیز نفی نمیکنه بعد بله. پس قصر از این زاویه که نام برده شد یا حقیقی است یا اضافی حقیقی مانند لا اله الا الله و اضافی مانند لا ما علي إلا قائم لا مسافر إلا خليل إيها إضافي أقصى وك... وكل منهما ينقسم إلى قصر صفة على موصوف نحو لا فارس إلا علي وقصر موصوف على صفته تقسیم بندی دیگر رو میده میگه هر یکی از حقیقی و اضافی دوباره تقسیم بندی دیگری دارند هر یکی از حقیقی و چه و اضافی اینجا قصر رو تقسیم بندی کرده به اعتبار چیش به اعتبار دو طرفش به اعتبار چیش دو طرفش وكل منهما ينقسم إلى قصر صفة على موصوف نحو لا فارس إلا علي وهريكي أزاندو يعني از آن دو یعنی اضافی و قصر صفت بر موصوف مانند لا فارس الا علي فارس صفة موصوف علي بس قصر صفت بر تي موصوف وقصر موصوف على صفه وقصر موصوف بر صفت ماننده و ما محمد الا رسول اینجا قصر موصوف بر صفته موصوف محمد و رسول چیه؟ صفت فیجوز علیه الموت در نتیجه جائز است بر او موت چون چرا؟ حالا این جمله چیه اینجا آوردش؟ بله میخواد موقعی که و ما محمد الا رسول محمد نیز جز رسول این از از نوع اضافی هست از نوع حقیقی نیست یعنی اینجا موقع که رسول بودن و براش ثابت میکنه منظور نفی صفات دیگر نیست نفی صفات دیگر نیست خلود و دیگر صفات و ثابت نمیکنه لذا به خاطر این آورده فیجوز علیه الموت جایز است برو چه خب پس هر یکی از آن دو تقسیم می شود به قصر صفت بر موصوف یا موصوف بر صفت صفت بر موصوف مانند لا فارس الا علی فارس صفت و علی موصوف و قصر موصوف بر صفت مانند ما محمد الا رسول منظور از صفت اون صفت نحوی نیست اون صفت نحوی نیست بله خب جاء والقصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام قصر إضافي تقسيم میشه باعتبار حال المخاطب بر چند قسم بر سه قسم پس یکی از جهت واقعیت اومد تقسیم بندیش کرد از جهت چه اومد تقسیمش کرد واقعیت بعدا اومد تقسیم بندیشو از جهت چی کرد؟ دو طرفش ما در قصر یکی رو داریم مقصور یکی رو داریم مقصور علیه یکی رو داریم مقصور یکی رو داریم چی مقصور علیه موقعی که ما میگیم لا فارس الا علی علی میشه مقصور فارس میشه مقصور علیه علی میشه مقصور فارس میشه چه؟ مقصور علیه متوازي شدي ما موسى والقصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام وقصر إضافي بجهة حال مخاطب بسقس قسم بشه بجهة حالتك مخاطب نقويات به قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة يك قصر إفراد قصر إفراد چه زمانی است زمانی که مخاطب شراکت رو در ذهنش باشد چه زمانی؟ به چه شکل؟ یعنی مخاطب معتقد به شرکت این صفت در افراد مختلف باشه در افراد چی باشه؟ و متکلم بخواد این صفت رو از دیگران نفی کنه و فقط به یک شخصش اختصاص بده مثلا مخاطب برید باور باشه که الههای زیادی داریم الههای چی داریم؟ اون موقع بگیم لا اله الا الله لا اله این بگن قصر افراد یا این که مخاطب برید باور باشه که ما هفت هشت شاعر داریم و گوینده بخواد که بهش بگه ما فقط یک شاعر داریم بگه لا شاعر الا زید الا بله پس رو بگن قصر افراد اذا اعتقد المخاطب الشركه این چه زمانی است زمانی که معتقد باشه مخاطب شریک بودن را چه چیزی را شراک مشترک بودن رو دو و قصر قلب دومین نوع قصر قلب هست واژگون کردن این چه زمان هست اذا اعتقد الاکس زمانی که مخاطب برعکس اون چیزی رو که گوینده میخواد باور داشته باشه مثلا مخاطب برید باور باشه که امر شاعره ها و گوینده بخواد بهش بگه که نه امر شاعر نیست و شاعر کیه مثلا زیده دیگه لا شاعر الا زید اینو بگه قلب و قصر تعیین اذا اعتقد واحدا غیر معین و سومین دو قصر تعیل هست زمانی که مخاطب معتقد باشد یکی رو منتها براش مشخص نباشد زمانی رو که مخاطب معتقد باشد یکی رو اما براش مشخص یعنی شک با بگه که از میان زید و بکر یکی شاعره اما براش مشخص نیست نمیداند که کدوم یکی از این دوتا چی بوده است لذا گوینده مثلا میاد بگه لا شاعر الا زید گوینده میاد براش چیکار میکنه تایید میکنه اینو میگن قصر تایید. اینو میگن قصر چه تایید پس قصر رو از سه جهت اومد تقسیم بندی کرد به جهت اول تقسیم میشد به حقیقی و اضافی بعدش بیومد قصر صفت بر موصوف و قصر موصوف بر صفت و بعدش اومد به جهت حال مخاطب تقسیم بندیش کرد که که بر سه بود قصر افراد و قلب و تایید چه شد؟ حالا میگه که شیوه ها چون در ابتدای تعریف اگر یادتون باشد اومده بود گفته بود القصر و تخصیص و شیء بشین به طریق مخصوص قصر کردن اختصاص دادن چیزی به چیزی دیگر با شیوه مخصوص حالا این شیوه ها رو اینجا نام میگیره حالا این شیوه ها رو اینجا که در زبان عرب به چه شکلی ما قصر میکنیم مثلا میخوایم یک صفتی رو مقصور به آقای بکر بکنیم ها مثلا معبود بودن و اختصاص فقط به کی بدیم به الله متعال بگیم لا اله الا الله پس شیوا البته در این کتاب خیلی مختصر گفته ولی در جواهر البلاغه یا کتبای بزرگتر اونجا دقیق تفصیلی بیان کرده که به چه ای قصر چی بگیره انجام بگیره اینجا مختصر توضیح میده ولی القصر طرق قصر شیوه های زیادی داره منها نفی و الاستثناء یکی از اون شیوه ها نفی و استفهام نفی و استثناء هست یعنی به وسیله نفیه و استثناء ما میایم قصر رو انجام بدیم در زبان عرب یه چیزی رو اختصاص بدیم به چیزی یک چیزی رو اختصاص بدیم به یک چیزی مانند این هذا الا ملک کریم این این نفی هست و الا هم استثناءشه الا هم چیشه؟ عدات استثناءشه پس اینجا ملک بودن رو به این با چه چیزی اختصاص دادن؟ با این و الا با نفی و استثناء میگیم ان انس الا طالب الا طالب بله ما اختصاص داریم به انس طالب بودن رو چرا؟ اینجا هم ملک بودن و اختصاص داده به این با نفی و استثناء و منها انما و یکی دیگر از عداتی که قصر میکنن در زبان عرب انما هست انما فاه انما الفاهم علی همان فاهم فقط کی هست علی هست انما الله اله واحد نمیگن انما از عدات حصره شدیدی اینو معنی شیده و منها العطف بلا او بل او لکن یکی از راهای قصر کردن عطف دادن به وسیله لا بل یا لاکن هست نحو انا ناثر لا ناظمون من ناصر هستم ناظم نیستم من نویسنده هستم نه شاعر من نویسنده هستم نه چه؟ نه شاعر و ما انا حاسب بل کاتبون من حاسب نیستم بلکه چه هستم کاتب هستم من ریاضیدان نیستم بلکه چه هستم نویسنده هستم و منها تقدیم ما حقه تأخیر و یکی دیگر از شیوه های قصر کردن اختصاص دادن مقدم کردن اون کلمه ای که حقش تأخیره مقدم کردن اون کلمه ای که حقش چیه؟ در ترتیب جمله حقش تأخیره مانند که نعبدو خب حق مفعول به این است که بعد از فائل بیاید بعد از فعل و چی بیاید؟ و فائل اینجا میبینیم که قبل از مقدم شده لذا جهت اختصاص بوده یعنی فقط که عبادت مخصوص کی هست؟ مخصوص تو ایاک نعبدو فقط چرا کلمه فقط در ترج... در الفاظ نیومده چرا مترجمین قوی بگن فقط تو را میپرسیم به خاطر اینکه با ادبیات عرب آشنایی دارن به خاطر اینکه با ادبیات عرب چی دارن موقع ایاک نعبدو چون که ایاک قبل از نعبدو اومده پس کلمه فقط رو در فارسی چیکار میکنن خود در عربی خود عربا میدونن خود عربا میدونن که این حسره ولی در فارسی اگر مترجم اینو دونست اون موقع نور الله دور میشه پس این بود باب قصر که خیلی مختصر توضیحش داده بود تا اینجای کار کافی است